بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت أمة قريشي سلام ما سينو إسان دورجي وانت أكا قسم ما فا ما فا كنين توه بني جرة كنين aanummaaf waljabeessuun aanummaaf yookaa gosummaan wal fooyuun gosa kaani ofirraa achi qabanii kaan ofitti qabuun kuni karaa warra jaahiliyaati karaa aduwiin islaamaa itti islaama addaan faffacaasu durirraa jalqabee zamana nu jirru kanaaf haga guyyaa qiyaamaatti illee karaan aduwwiin diinaa diin itti seeneetiin itti addaan facaasu gosummaa. Yahudaan Ingilizii gaafa dawlaa Usmaaniyyaa kuffisan karaan isaan ittiin seenan karaa gosummaa kanaani. كون أربا كون أتراك تركي يلاني أدان قوداني كراكنان والاتكاثاني والولتشيثاني كفيثان أمان فرنسا اللي قاف جزائري كفيثو كون عربا كون بربري يلي أدان باسينما أكثت والأبسيثاني أكثت كفيثان يهودان شاس بن قيس نمن جرامو ummata ansaaraa kun owsi kun khazraji jedhee gargar isaan yaasuudhaan gosummaadhaan jidduu isaanii seenee wal ture. Akkuma san wanti islaamummaa seenuu warra makkaa tana dhoorgee boona. Boonni kun nama baay'ee diinal hin dhabsiise yookaan amantii haqaa tana dhoorge. Ibliisiin hin agarre gaafa rabbiin kenna isjuduu li aadama jedhe فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس ندي إن بوني بوني كوني غرا كفريتنا ماركزا رسول ربي بونا جتشو وان إن تيهمني جران بونا جتشون حق مديدو في نما تكيس ونما تفتو جران حق ديدو جتشون حق بيكيتن إيغانا qeebaluu diduudha nama tuffatu jechuun ammoo nama xiqqeessuudha waliid ibn al-mughiiraa hin agarre ati qur'aanni akkatti irraa dubbate rabbiin maal jedha wata isarraa haasa'u وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قرآن كما توتلمان قدو كيسا تقتم بوين جران توتي قرقدو نيسا بيتو يوكان غندي قرقدان ka tuutti guddoon sun keessa jiru makkaa fi xaa'ifi namni guddaan makkaan keessa jiru waliid ibnu mugiiraati ka xaa'ifiin jiru ammoo curwaa ilma mascuud assaqafiidha jara lamaan kana keessaa tokkotti maan bu'inii jedhan odoo jara lamaan kana keessaa tokkotti bu'e silaa hin amannaa jedhan jechuu rasuulli rabbii odomaa nama guddaa tahuu akkana jedhan isaan laakiin wanni isaan qiyaasa godhanin yookaa wanni isaan likkaniin ilma namaa kana maallaqa guddaa qabaachuudhaan diin qabaachuu, aqiidaa qabaachuu, akhlaaqa gaarii qabaachuun naman saffaran yookaan nama likku manni wallaalaan jaahiliyyaa kun wanti isaan nama addaan fooyaniin maallaqa guddaa qabaachuudha. namni boonu kuni haqa rabbii jala hin deemu jechuu maaliif rabbiin kenna subhaana wa qalbii isaanii irraa dhoorga. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ورد تيكي تتبونا آيات يرى قرقل تجد ربين كن وما فلان آيات يو أرغن اتن أمنا جد كرابة دايو يو أرغن أمو يتخذوه سبيلا كرابة تتنيت ننجل ديمني سبب نكنا وانسان آيات يرى قرقلني غفلني في جد كناف akkuma san namni makkaan jiru kun gariin isaanii wanni diinan islaam kana qabachuu dideef sayyidummaa isaa kanarratti sodaateeti. Makkaan keessatti namni mootummaa qabu waan isa taateef yookaan sayyida taheetiin hin jiru waan isa taateef rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa wayita rasuula ofii ergu akka diinal islaam kun isaan bulchu. rabbiin guddaan maslahaa ummata kanaatiif qur'aana erguu kana wallaalanii sayyidummaa tanan narraa bada jedhaniitiniin dida gariin isaanii ka akka abii faa kanaaf didan yoo diinal islaam kun makkaan keessa faca'eetiniin guddate hukmii kiyya kana murtii ani dabarsu kanaafi yookaan mootummaan qabu kana narraa kuffisa ka jedhuuf didan jechuu ka akka abaa sufiyaan fa'a. diinal islaamin akkatti didanii qabachuu didanii turan warri makkaa. duuba diinal islaam kana ummanni makkaa kun balleessuudhaaf maal fayyadaman? دعوان قل قلون قارين إسلام ما تني نمن إسيل لولون ديسو بزمن هندا ور باطلا كن إرت والقيو هنديسو إسيت بمالا أهوراب زمن اللي والدبو لول إسلام ما لولن اللي أكسم والدبا أرقمينس إرانها فجتشو دين إسلام كان لولو إرانها duuba ummanni kuffaaraa kun mala itti dhahuutti seenanii warri isaaniin duraa diinaa kana balleessuuf waan hojjetan maraani hojjetan haga zamana keenya kanaattuyyuu walumarraa dhaalan jechuu diin balleessuudhaaf haga guyyaa qiyaamaattillee akkasuma walan tajida lisunnatillaahi tabdiila babal'inna islaamummaan babal'attuu kana dhaabbuudhaaf tarkaanfiin isaan fudhatan ka duriitii fi ka ammaatii fi ka fuulduraallee waluma fakkaata atawaa sawbihii bal hum qawmun xaaquun mee maal fayyadaman yeroo duraa islaamummaa kana dhaabuudhaaf karaa nagayaatiin itti seenan warra rasuula rabbiitii tumsu makkaan keessatti rasuula rabbiirraa baqachiisuutti seenan jechuu nama tokkocha malee namni isaanii tumsun dhabame rasuula rabbiiti suni abuu xaalibi kanuma wajjinu abuu xaalibi masanuuyyuu maal godhan dhaqaniiti yaa abbaa xaalibi oo mucaan obboleessa keetii kun nu godhe bakka nu maratti waliin rakkanne mee waan inni hojjetu kana nurraa dhoorgi jedhaniin. Abuu taalib wayita dubbii kana dhageeffatee dubbiin itti dhagahamee rasuula rabbiitiin akkana jedhe. rasuula rabbiitti haasawa bara yaa muhammad ilmaan abbeerota teetii tunniin azaanu godha jettee natti si himatti dhiisi azaan godhinii jedheen rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ija isaanii gara samii ol fudhatanii akkana jedhaniin aduu tana argitanii samiitti ol laalaa jedhaniin eeni agarra jedhaniin otoo aduu tana qabsiiftanillee waan isin jettan kana kadhiisuu miti jedhaniin jechuu diin kana kadiisuu miti jedhaniin otoo isilee ibidda gootanii naan gubdanii jechuu rasuula rabbii jecha akkanaa kana deebisaniif abu xaalibiin kun rasuula rabbii dhoogguu barbaade akkas jedhaan qureeshi akka adaa waliin hin taaneef rasuulli rabbii sabatuu gadi dhaabbachuu agarraaniin maal jedheen abboo ilmi obboleessa kiyyaa kun takkaan kijibne nagayaan nurraa galaa deemaa jedheen tuuta akkasitti ofirraa galche jechuu muhammadin naa deemaa nagayaan ofirraa galaa ittiin jiru waan jedhe kana dhugamaaf jedhaa jedhaan. Kanarraa maal fudhannaa? Namni daaciin tokko gadi dhaabbachuun rabbii isaatti amaneetiniin rabbiin isaa qabatee haada isaatiin jiraachuun diin isaa keessatti amri rabbii ofii guddisuun amaanaa irra jirtu tana qajeelaan baachuun nama naannoo isaa jiru kana akka isaan isatti hin jeynoomne isa taasifti jechuun duuba gara abii xaalib haala inni kaafira taheenuu jajjabeenni nabi muhammad gadi dhaabatan dabartee ejjannoo ufii irraa ka'uu dhabe abii xaalib odoo rabbii lallaafanii innillee walumaan laafa rabbii gadi dhaabbannaaniin ejjanno ofii tolfannaan abuu xaalibillee ejjanno isaa tolfatee deemaanarraa gurbaan ittiin jiru jedheen rabbii gadi dhaabbachuun kun abuu xaalib warra kufrii san jecha isaanii odoo hin dhagahin ofirraa ari'uu taasise. abuu xaalibiin kun jannata wahii wanni inni kajeelu hin jiru adaabarraa wanni inni sodaatu hin jiru. gadi dhaabbatu rasuulaa tantu ejjanno isaallee gadi dhaabe namni rabbitti amane hoo akkam haa ta'u kanaaf namni da'awaa karaa rabbii keessatti nama godhu tokko ejjannollee qabaachuun barbaachisaadha rabbii ejjannoo diina islaam irratti gaarii nuuf kennu wassalaamu alaikum warahmatullah